Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në datën 28 nëntor të 2018 2018 po. mhm. që do të thotë se jemi në festën e pavarësisë, kështu që gëzuar edhe festën e pavarësisë Jeri dhe Altin. Edhe ti gjithashtu, mirë se u riktheve. Faleminderit, është uh, kënaqësi që të jem këtu me këtë flamur në duar. I cili është uh, tani shumë vjeçar. 106 vjeçar. Aq i bie, pam. Me me aritmetikë kam bërë. Bravo. 7-7 Mirëmëngjesi Altin Mirëmëngjesi Ti uh, dukesh si njëri nga baballarët e kombit Po po, denjësisht i përfaqëson Po, sepse nëse do të bënim kështu një teatr të vogël me fëmijë Meqë ra fjala fëmijët janë pushim sot edhe shumë A sa bukur a sa E shumë të tjerë Janë uh, mm. pushim, por në rast se do të kishim bërë një teatr të vogël kështu të improvizuar Ku do të uh, inskenonim shpalljen e pavarësisë Po, Në atë kohë ku delegatët e ke parasysh, mm -hmm, gjithë mhm. duke shkuar atje. Po Evropi, që sot Evropi, që është citati i filmit, ti cilin do luaje? Nuk e di një nga këta? Një mjekrosh. Po, Ismailin. Pjesa më e madhe mjekroshë. Po, e di, po edhe edhe vetë. Duhet të zgjedhësh. Edhe vetë, plaku i urtë. Ismail. Po, po, po. Kështu që unë mendoj që Ismaili. Ismaili do po, të ishte mirë. Po, flokët mund të i zhdukim me efektet. Po, po, i bëjmë të bardha. Jo, jo. I Ose i zhdukim fare. Ose tullën fallco që vë. Po, po, po, fikse. Të bëjmë ty një një super tullac. Mos njihesh. Do ishte dhe për mua e mrekullueshme. Oh. Eksperiencë e parë për ty besoj. Jam i sigurt. Madje, madje dhe në familje, do, do ishte risi, e ke parasysh? është ajo, e ndryshmja. Mund mos jetë aq e mirë sa origjinali, por... Vjen një plak i moshës në shpi. E, kupton, hap. Unë sa hap derën në shpi. Ime. Kështu. Kështu që gëzuar. Gëzuar Jeri, gëzuar Altin. Gëzuar edhe ty, edhe të gjithëve. Është Dhe kanë shumë ditë pushim, sepse sot fillojnë. E pe, mora vesh për kjo gjëja. Mhm. Mm Deri të hënën. Sa të. Pse s'përfitojmë nga kjo gjë. Është shumë mirë. Ja. Ta ta ta ta ta. Ju pushime të mbara. Faleminderit. Po mendoja për këngën e parë sot. Mhm. Ëh, në klubin e mëngjesit meqë është e ke parasysh. Ditë feste. Ditë feste etj etj etj. Le të ishte një çik shur, le të ishte një çik shqiptare. Se ja. Ëh? Mhm. Le të ishte sepse ashtu ka dhe ditën e vet, e ke parasysh? E meriton sot. E. Tani unë do thoj ajo ka shqiptare. Jo, ka shqiptare, ka shqiptare. Pa, ah. ti do ndryshe. Do vetëm ti thua. Po shqiptare, po. Kshu shqiptare? Po dëgjoj. Kjo është shqiptare e Kosovës, po gjithsesi 100% shqiptare. Jericho Albanian Rhapsody Në klubin e mëngjesit gëzuar 28 nëntorin Një plesht e majt një koshte Me një belt shurës na paska hip Kjo roja nji shëndeti Mençe ka i kam sytë E bravo, bravo. Mirë mëngjesi të gjithë. Mirë se keni ardhur. Gëzuar 28 nëntorin zonja zotërinj kënga e parë për sot Albanian Rhapsody nga Jericho. Shumë e bukur. Enkas për mm -hmm. këtë datë tani jemi në momentin e Jerit. Jeri. Shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Faik Konica dhe është kjo. Mm. Kush nuk kupton përparimin e merr kufirin e mendjes së tij për kufirin e botës. Ah, sa bukur, sa bukur. Nice. Shumë e bukur. Më pëlqen. Faleminderit Jeri. Të lutem. Edhe një herë tjetër. Kush nuk kupton përparimin, e merr kufirin e mendjes së tij për kufirin e botës, nga mm. Faik Konica. Kështu që është si puna e atyre që mendonin që bota ishte e sheshtë. Mm. Ai sa ishte te syri, aty pastaj bie. Ai është perceptimi. E prapë kishte nga ata. E kjo është njëra nga gjërat që tani kalon ndonjëherë pa u kuptuar dhe nënvlerësohet. Mhm. Mm që ata që eksploronin dikur si Kolombi, ku di unë Vasco da Gama, gjithë këta emrat e tjerë. Mhm. Mm Udhëtarëve të mëdhenj. Këta besonin se mund të binin nga me gjithë anije nga cepi i botës mm -hmm. kur të mbaronte gjëja. Por prap donin të shikonin se ku ishte dhe çfarë ndodhte atje. Do të imagjinoni një ujëvarë gjigante kështu. Apo diçka, por uh, mirë bën me kuriozitet. Do një herë edhe më, po, drejt vdekjes së sigurt. Sot zonja e zotërinj ne do të bëjmë motin? Tam. Yes. Do qe ta ashtu? Se Oltën nuk e kemi meqë ra fjala, do ju themi pak më vonë se ku e kemi ose ku është. Për të patur ne. Ti ri ri ri. Ë, mua ma jep me shi sot, kështu që zonja e zotërinj Shi. Oh, sa bukur. Kajsh. Po. O, dhe sikur na tha do të hapet sot. Ku, po jo, e kam me re dhe shi. Tam. Tashi, është duke rënë shi aktualisht? Mm -hmm. Po ka gjithë natën në fakt, që vetëm bie. Vetëm bie, bro. Mm. S'ngrihet asnjëherë. Ke dëgjuar njëherë të ngrihet shi, jo. Vetëm bie shi. Po nga dreka duket sikur do të rregullohet situata. Pse? Ose kështu thot telefoni. Ka ka ndonjë ka ndonjë event? Ah, jo, jo, ah. thjesht për motin e kisha. Po jo, për motin edhe un prandaj thash mos. Kush e di del kryeministri dhe hapet qielli. Apo Ndoshta, apo maybe. kush e di se kush. Se Ilir Meta është mbret në një farë mënyre. Mm. Mos më bëj me shenja mua. Po çka ka gjithkohë. Moti. Zonja Zotrin. Ose nuk e kemi sepse është ka marrë këtë pushimin e gjatë pra. Mhm. Mm e u jepet është u jepet atyre që quhen njerëzit me fat. Mhm. Mm që janë njerëzit me fat. Ëm um, dhe edhe këtë herë në njerëzit me fat hyjnë shumë këtu në Shqipëri. Tani si është bërë kjo që e enjtja, ë? Jo, sot është mërkur. Sot është mërkur. E mërkura pra, e enjtja. Pra e premtja jepet. Po. E premtja është gratis. Mhm. Mm edhe po, pastaj. Kujt i jepet? Të gjithë, jo të gjithë. Administratës besoj. Po administratës. Po. Ëh? Po. Mhm. Po. Po jo për shembull shpresoj mjekëve apo Jo, jo mjekëve. Tash jo se kam gjë kundra mjekëve po. Dua të them. Po ata janë gjithmonë. Ca gjëra do të funksionojnë? Spina, spitalet e këto gjërat. Mhm. Mm policia, apo s'ka policia pushim. Se që ka ditë që mund mos ketë polici është okay, po. Ta kesh nga e mërkura deri të hënën mos kesh, vetë nën. Mm -hmm. Që ca gjëra duhet të funksionojnë. Radio për shembull. Ka kështu para. Televizion. Para radio. Ende dikush atë dëgjon, do do ishte duke dëgjuar këtë për shembull. Nëse s'do ishim ne këtu, do ishte kështu. Por jo, se ne jemi këtu. Është këtu, është kështu. Është kështu krejt tjetër gjë. Hundred headlights making me blind. All of your pleasure. Mm. Jeri e ka fjalën. A e dini që ekziston lopa gjigante? Në fakt, tim po- jeri po, dhe kemi qenë tek lopa gjigante. Jo, jo, jo, jo nuk kemi qenë. Në fakt, në librin e rekordeve Guinness, sepse ato po verifikoja, mm. lopa më e madhe në botë peshon 2267 kg dhe është mbi 2 metra e gjatë. Por 2276. Çfarë është? Po do të imagjinoni një jo, këto lopët tona. Po pra, janë ndër këto racat muskuloze kam përshtypjen. Po, por un uh, pse e verifikova në librin e rekordeve Guinness është sepse në Australi janë dy persona, uh, Geoff dhe Lake, të cilët kanë një lop uh, ndryshe nga lopët e tjera sepse mm -hmm. ata kanë mhm. një ferm dhe gjithë jetën e tyre janë kujdesur për uh, lopët, por kanë një lop bardhë e zi e cila është më e madhe se gjithë lopët që ata kanë pasur ndonjëherë. Në fakt ajo është 1400 kg dhe është njëqind e nëntëdhjetë e katër centimetra e lartë. Megjithatë, e gjatë domethënë, po. E gjatë, po. Po t'ia vësh metrin, po si ma, si matet lopa nga toka? S'e kam ide, nga toka besoj. Nga toka deri në pikën më lart. Ëh. Po, po. Mhm. Okej. Okay. Dhe për shkak të madhësisë, ata e mbajnë uh, gjatë gjithë kohës në fermën e tyre sepse nuk mund ta uh, eksportojnë, po them, dhe nuk mund ta hipin në një kamion siç hipin lopët e tjera sepse është aq e madhe sa as kamioni nuk e ah. mban. Oh. Megjithatë, ata i kanë dhënë shansin që ajo të jetojë e lumtur në fermë dhe pikërisht kanë kontaktuar me njerëzit në librin e rekordeve Guinness dhe mm. nuk kanë mundur që të hyjnë pikërisht në librin e rekordeve Guinness për shkak se nuk e kanë sjellë dot lopën. Jo, nuk e kanë sjellë, por lopa më e madhe në botë. Altini siç të thashë është 2277 kg. Kështu që ajo nëse me kalimin e kohës do të shtojë në peshë, ndoshta do t'ia kalojë lopës po, pra. që është në librin e rekordeve Guinness. Megjithatë është lopa më e madhe në Australi që është parë ndonjëherë. Nëse goxha madhe është. Shumë. E dyta. 1400 kg, kështu që nuk është pak. Ke ndonjë foto të kësaj lope? Po kam. Do ma dërgosh ti video? Pam. Okej, okay, dua ta kem. Do ta kesh. Të lopës më të po madhe në Australi. Po foto që është uh, në tufë me të tjerët për të kuptuar se sa e po, madhe është. Relativizimi është shumë i mirë ashtu. Mhm. Mirëmëngjes Mirë se keni ardhur Në klubin e mëngjesit Mëngjesit Hej, zonja e zotërinj Doja të bëj një pyetje të vogël nga aktualiteti Meqë jemi këtu mhm. Edhe të fillojmë të japim uh, siç japim çdo ditë dhurata. Do kemi ca miq që vijnë sot në emision pak më vonë. Gazi do të vijë këtu për të folur për makinat. Mhm. Mm do të vijë Lori sot në emision. Ja, sa mirë. Po, na ka marrë malli për Lori. Bashkë me Nilën për uh, shfaqjen e tyre. Mhm. Mm Edhe do të flasim pak për atë në orën 9. Do të jetë ajo tjetra, por tani kjo pyetje për ju. I ftuar në Top Show Taulant Muka, i cili ishte për disa ditë zëvendësministër i arsimit, ka deklaruar diçka që siç thoshte ai, nuk e kam thënë më parë publikisht. Por kam propozuar disa emra, nuk po e jap numrin, për kërkim shkencor dhe më thanë që janë mhm. emra që nuk sjellin vota. Dhe prandaj kam ikur. Pra kur ky ka propozuar si zëvendësministër i arsimit disa emra për t'u mbështetur për kërkim shkencor, mm -hmm. i kanë thënë që janë emra që sjellin vota, se ç'lidhje kanë votat me mm -hmm. me kërkimin këtu. Me kërkimin shkencor është çfarë tani i bie që ministria e arsimit të të japë një përgjigje apo një një reagim, shpresoj. Pyetja për ju është sa emra kishte propozuar ai? Nuk po merrem me thelbin e çështjes, thjesht një detaj. Okej. Okay. Sa emra kishte propozuar Mirëmëngjes të gjithëve Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes 7.20 minuta Hello është dita e pavarësisë Jeri Sot në klubin e mëngjesit Jo, po është edhe në klubin e mëngjesit E caktuam me po, po, po. Tani kjo Ne e dimë që klubi i mëngjesit ka qenë demokraci, po unë kam vënë diktatin dhe e vura, e vura për këtë datë, e vura që do jetë uh, ditë pavarësie edhe për klubin e mëngjesit. Kështu që ndihu e pavarur Jeri. Shiko, uh, ne do të bëjmë një fitues fillimisht. Kemi një fitues. Në lidhje me pyetjen që bëre pak më parë, është Marieta e para që ka thënë 12 emra. Marietës i mbaron numri me 642, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Oh, bravo. Shiko, meqë do kemi uh, njerëz pak më vonë. Mhm. Mm Sa do kemi plot? Sepse kemi uh, Gazin që do të vijë në orën 8, pastaj Lorin dhe Nilën. Lorin dhe Nilën për të folur për shfaqjen është këmbëzbathur. Këmbëzbathur. Po. Këmbëzbathur në park, zonja mm. Zotërinj, mm -hmm. por Por pak më vonë Ledion Zoi luan, është uh, bashkë me Nina, Anila Bashën. Po, uh, ka dhe të tjerë. Ka dhe të tjerë. Po, se po. në poster dhe në atë trailerin e vogël që kishin po, bërë. Po, këta Anila, Nina dhe i bie që janë protagonistë. Mm -hmm. Po. Është kjo është e qartë. Okej. Okay. Po do të flasim për këtë shfaqje. Këmbëzbathur në park. Në orën 9 këtu me regjisorin Lorin Terezi dhe mm -hmm. uh, Anila Bashën që është në rolin e protagonistes së kësaj shfaqjeje. Kështu që meqë meqë kemi si të thuash mbushje andej, thashë lojën, ëh, mm uh, tonë kë kam parë unë. Ah, oh, okay. Ta spostojmë pak më herët. Dakor. Si e ke Altin? E kemi e kemi me këtë. Jam shumë dakor. Bravo. Ta hedhim tani. E jo. hedhim pra. Do e mund ta bësh ti që aty? Po mund ta bëj. Ta ta bësh ti bazën, unë do të marr një do marr zilen e Oltës. Ja, ja, mhm. ke aty, e ke. Jo, sepse është më e saktë ajo. Ah, për këtë e dua kështu. Mhm. Zilja e Oltës ngelet fiks. Është edhe më e mira me sa duket kur s'është Olta. Ndërkohë ju të dashur miq mund të merrni pjesë në lojë në 069 20 70 222 pa harruar të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Sepse ka një ndryshim Jeri, domethënë kjo është E di, e di, e di se e provova dhe unë. Kurse kjo është ajo nuk është komode. Nuk është aq e shpejtë. Mhm. Mm Atë një ditë zilka vende. Po. Pra, një personazh i njohur, i njohur, mm -hmm. shumë i njohur. Ëh, uh, Ne rrugëtuam bashkë dje nga Athina. Ah. Për në për në Tiranë. Paska parë mirë i bie. U kënaqëm me, jo. Keni keni përshëndetje etj etj. Faleminderit. Por shumë faleminderit. Por le të shikojmë të zbulojmë se, se kush është. Me kë kam udhëtuar unë? Atëherë është mashkull? Sigurisht Jeri, unë nuk udhëtoj me femra, jam burrë i martuar. Sa po mund të qëlloj në një avion, nuk ka ndonjë gjë. Jo, e vërtetë është, po nëse do kërkoj ndërrim karrige, se s'e përballoj dot. Vazhdojmë, Altin. Jo, e kam unë se s'u do. Shumë fal, fal, fal, harrova lojën. Atëherë, është mbi 30. E saktë Jeri. Edhe mbi 20? Jo, jo, nuk është mbi 20 këtu gabove. Atëherë, zonja e zotërinj. Ah, bravo. Është e kemi parë më shumë në teatër? Mentesha. Ah. Se dhe herën e parë thashë bravo, pastaj thashë mentesha. Mhm. Mm ne e kuptoj. Okay. Jo, Jeri nuk je është nuk është i teatrit, por është aktor. Atëherë është aktor i filmit. Uh, jo, ekzaktësisht. Mund të ishte, edhe i teatrit mund të them që është shumë i talentuar dhe mund të bëjë teatr dhe film se mm -hmm. tani. Okej. Okay. Po duket sikur, por por e kemi parë në televizor atëherë. Bravo. Në një nga këto spektaklet e humorit. Mm. Të lumtë Jeri. Po dhe po. Në një nga spektaklet e humorit, kujdes, Jeri. Është Mesatar. Mesatar. Jo, sepse ka ca që janë po, po, po, skërfyell, ky nuk është një okay. prej tyre. Atëherë e kemi parë tek Portokalli. E saktë. Është djalë aktori? Ëm, um, e di kë po mendon Altini. Shiko, domethënë djalë artisti. Djalë artisti. Regjisori. A regjisori? Ky është ende aktual, domethënë, vazhdon te Portokalli. Po, po, po, po. po. Ende. Madje jo vetëm që është ende, por mendoj që është në kulmin e vet. Unë mendoj. Wow, unë gjet sa fare. Një një njeri që është tek Portokallia. Dhe është në po, po. kulmin e vet, po e ka. Mhm. Është në kulmin e tij. Në kulmin e tij. Le kulmon. Atëherë i bie që ky ka mbi dy role, tre role në Portokalli. Kush është një regjisor tani? Mm. Ëh, uh, është imitues shumë i mirë. I fillon emri me R. Bravo. Mbiemri me V. Bravo. Oho. Uh, dhe ka role shumë tipike në Portokalli, vërtet. Dhe nuk është, tani është në moment shumë të mirë me të. Prej takosh. Mhm. Mm Pita. Ah, yeah. Okej. Okay. Po fliste me dikë tjetër dhe deshi ai të bënte një foto me mua që t'ia tregonte këtij në WhatsApp, domethënë. Edhe ishte ishte shumë speciale që i domethënë është Rezi Veleshnja që është i rrethuar nga admirues mm -hmm. që duan të bëjnë foto me të dhe ai që do të bëjë një foto me mua. Me mua. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit zonja e zotërinj, ju përshëndesim, është 7:47 minuta. Koha për një ndërprerje shumë të shkurtër dhe pastaj tjetër muzikë në klubin e mëngjesit. Kemi me ne Altinin. Mëngjesi. Kemi Oltën në Paris që ka shkuar delegate atje. Sot në mëngjes në orën 4 dhe mirëpresim në studio mikun tonë Gazmend Malo. Mirëmëngjes Blend, uh, mirëmëngjes Jeri Altin, mirë se ju gjej. Dhe gëzuar shqiptarëve ti gazi thuajua? Gëzuar të gjithë me një makinë kuqezi. Bravo. Me një makinë kuqezi, gazi nga automag.al. ku ju mund të mësoni shumë më shumë mbi automjete të llojeve të ndryshme, modelet e reja, risitë që ato sjellin, teknologjitë, zhvillimet e tjera e tjera. Sot ka ardhur për të folur për kë? Uh, sot Blend do të flasim për gjeneratën e re të Audi Q3. Q3. Super. Uh, e kam parasysh Audin Q tre. Fillimi ishte Q shtata. Mm, e saktë. Është është pak si fillimi në Bibël, e ke parasysh, në fillim mm. ishte fjala. Por uh, Matrioskat po. në një farë mënyrë. Edhe pastaj okay. pesa dhe tani treshi. Pse u desh në fillim fare le të flasim për këtë Gazi. Pse u desh që nga shtata të shkojë në në pesë dhe në tresh? Pra, këto modele që që erdhën edhe tani janë janë shumë prezente. Ë uh, shumë e thjeshtë Blend uh, segmenti SUV që është ky për cilin po flasim neve. Ëh. Mm -hmm. SUV, uh, SUV, Sport Utility, sport utility vehicle. vehicle. Pra, pra që do të thotë një mjet për sport dhe dobishmëri. Dobishmëri. Ëh. Mm dhe që është në të vërtetë këto makina janë ekzaktësisht kështu, pra um, ofrojnë dobishmëri në në në, në kuptimin e hapësirës. Ëh. Mm minimum janë të barazueshme nga brenda me një makinë station wagon, pra që janë të mëdha me hapësirë në bord, me hapësirë të mjaftueshme për bagazhe dhe janë makina që nga ana Uh, po themi kështu në një farë mënyrë e telajos, e shasisë ofrojnë edhe atë mundësinë e daljes nga rruga në thonjëza, mm -hmm. uh, që do të thotë janë të përshtatshme për terrene të ndryshme uh, dhe në këtë formë të kushtëzojnë më pak ose nuk të kushtëzojnë fare në varësi pastaj të modelit uh, për aventurën e mundshme që çdokush nga ne mund të ketë. Është mund të jetë për një dalje fundjave apo për një ekskursion edhe më të gjatë pse jo. Ë, uh, për shembull, në dhe, uh, po. dhe në në lidhje me këtë që po thoshim, këto makina lindën si përgjigje e një nevoje të re në treg, ku njerëz një një një segment i caktuar i tregut Blend me mirëqenie nga ana ekonomike, donte makina të përshtatshme për off-road, pra për jashtë rruge, uh, por që të mos ishin makina sakrifice, pra të mos ishin me ato balestrat që janë të parahatshme, pra rezistente por të parahatshme, mm -hmm të kishin nevojë të kishin sistemin teknologjik të të domethënë të një veture luksoze pse jo nëse flasim këtu për nivelin e Q7 apo X5 këtë domethënë sepse është për përdorim të përditshëm është dhe për përdorim të mm. përditshëm dhe janë njerëz që nuk duan të heqin dorë nga asgjë, duan të kenë vetëm disa funksione shtesë është vërtet në fakt lindën këto lloj makinash të frymzuara dhe nga një pararoj që ka qenë më përpara, që ka qenë vetëm fuoristradë dhe luksoze Range Roveri, i cili ka qenë në një farë mënyrë përgjithësisht kështu, por shumë i shtrenjtë për mm. tregun. Mm. Këto lloj modelesh pastaj demokratizuan në thonjza këto lloj makinash edhe për masat. Pati një, kam përshtypjen ka patur një do ta them një lloj ndryshimi në mendësi, për shkak se ë uh, për shembull në Amerikë është Jeep, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, këto kanë qenë gjithmonë. Këto do të jenë. Dhe dhe vetëm ata. Ndërkohë tani modelet që kanë të njëjtat cilësi po themi të xhipit këtë ngritjen janë të pafundme dhe dhe s'ishin atje më parë. Megjithatë, për shembull, kam vënë re diçka edhe në Evropën e Veriut ku ka mhm, dëbor. Mm -hmm. Këto makina janë uh, më të përshtatshme për dëbor dhe aty ka muaj e muaj e muaj ku bie dëbor. Kështu që njerëzit duan pak më shumë siguri në rrugë, pak më kontroll në timon e etj. Ë jo, jo, jo më larg se dje Blend, ndë, ndë, ndërkohë që domethënë navigoja në website të ndryshme, më doli një reklamë e një website që reklamonte makina të përdorura, mm -hmm. ku i zoti për të mbështetur këtë që po thoshe ti, ku i zoti pasi pasi përshkruante modelin dhe kilometrat dhe vitin, thoshte vetëm një gjë për atë makinë që ishte një fjali shumë e shkurtër. thoshte është fantastike në dëbor. Ëh. Mm Ajo që do të thotë ai vetë kishte ngarë, kishte bërë mbi 150 kilometra, me sa thoshte ai, dhe e, garantonte për këtë gjë. Që do të thotë gjithë pjesa tjetër natyrisht e ezauron fakti që njihet modeli, pra dihet çfarë mm -hmm. ka, cila është gjendja e makinës e të tjera. Dhe ky garantonte për atë që kishte qenë prova e tij mbi këtë model. Pra thoshte fantastike në dëbor dhe jam shumë dakord me këtë që thua ti Blend që nevoja e këtyre makinave latente, domethënë e pa e pa e paformuar mirë ekzistonte. Ëh. Mm sepse njerëzit nëpër këto vise me dëbor dhe në vise më të vështira kanë jetuar gjithmonë. Po, që është është kjo që po thoshim që të merrje një makinë të përshtatshme për këto lloj terrenesh do të ishte një lloj sakrifice vetvetes, sepse do të merrje një makinë që të ishte më e varfër nga brenda, ë, një tank, domethënë një lloj tanku me me, me rrota gome dhe asnjë nuk donte atë. Ndërkohë, shumëfishimi i kësaj gjëje ka të bëjë me një efekt mode, i cili u përhap vetëm pasi këto lloj modelesh përveç Jeep dhe dhe dhe Land Rover, pra, ëm filluan të ofroheshin nga marka më familjare mm -hmm. për njerëzit dhe më premium, pra edhe Jeep deri vonë pozicionimin në treg e ka pasur si makinë ekstreme për terrene të vështira, legjenda e makinës që lindi në periudhën e luftës së dytë botërore. Makinë me tipare ushtarake, po. A, po mirë, le të flasim pak për uh, Q treshin, i cili ushtarak nuk po na duket edhe aq. Uh, me thënë të drejtën. Mhm. Çfarë mm -hmm. është e bukur dhe e re në Q treshin nga Audi Atëherë. për 2019-ën. Atëherë Q treshi në fakt uh, si koncept, pra dhe modeli i parë ka lindur në vitin 2011 dhe është një makinë, domethënë e një gjenerate uh, bashkëkohore në një farë mënyrë. Dhe është e kohës sonë sepse po thoshim që uh, fuoristradat e para ishin të mëdha në përmasa, ndërsa Q treshi nuk është aq e madhe, uh, megjithëse është rritur nga modeli i kaluar. Gjatësia në këtë rast është ë është rritur 10 cm krahasuar me modelin e kaluar dhe gjatësia në këtë rast shkon në 4.48 metra. Ëm mm -hmm. që do të thotë ë ka ndodhur dy gjëra Blend për për ripozicionimin e Q3-shit në një farë mënyre. Ka ndodhur dy gjëra. E para me kalimin e kohës nga 2011 ka dalë në treg Audi Q2, pra një SUV edhe më i vogël se vetë Q3-shi dhe Q3-shi në këtë rast kishte nevojë të ridimensionohej mm -hmm. në një mhm. farë mënyre. Dhe nga ana tjetër konkurrenca është rritur sepse gjatë kësaj kohe janë përmirësuar gjeneratat e modeleve të BMW-s X1 apo ka dalë në treg Volvo XC40 e cila ka ka qenë një provë e suksesshme në treg, kështu që edhe Q3-shi duhet në një farë mënyre të të një përgjigje të mprihte shpatën po për për t'iu përgjigjur tregut. E si e si si po duket? Ëm uh, është shpejt për ta thënë këtë gjë, ë uh, realisht sepse makina është prezantuar por akoma nuk ka dalë realisht në shitje, mm -hmm. uh, megjithëse um, ofertat e para ose më saktë mundësia e porosisë ekziston në koncesionar, por kjo është faza e parë kur porosia është virtuale. Pra unë ende ë uh, nuk e kam provuar makinën, por meqenëse më ka pëlqyer, bëj një lloj rezervimi për ta marrë atë në një version të caktuar. Kjo është si shqiptarët që blinin shtëpinë në gropë. Ëh, kur blihet shtëpia në gropë në një mënyrë, tani kjo aq gropë nuk është sepse është Audi, ja, pra ka një garanci mbrapa dhe po, realisht edhe gropat s'janë të gjitha njësoj. Ka pas mm, gropa më të sigurta. Ka pas në fakt disa gropa Blendi nuk nuk u mbushën kurrë, po, okay. Le le le të mos shkojmë nëpër këto. Po kjo kjo makinë hyn në gropa me çfarë fjala? Kjo makinë hyn në gropa, hyn në gropa, është edhe 4x4 duke qenë Audi, pra nuk mungon teknologjia 4 Blend. Duhet të themi që Gjëja e mirë për këtë Audi Q3 përveç që është rritur në përmasa, është rritur shumë dhe në teknologji. Mm -hmm. uh, në përgjithësi në dizajn i afrohet ose më saktë është nga modelet e fundit të Audit që bashkohet me gjeneratën e re që është prezantuar vjet uh, me Audi Q8 dhe pastaj, me Audin A8 dhe pastaj është është është pasuar në modelet e tjera A6 uh, e kështu me radhë. vjen me një dizajn më modern, ajo maskerina e Audit është gjithmonë single frame, por me forma më gjeometrike, fenerët janë me teknologji Matrix LED e të tjera. Në bord jeta është përmirësuar ndjeshëm, jo vetëm nga hapësira, por edhe nga konfigurimi i ri ergonomik. Nga ana estetike mund të themi vërtet fjalët më të mira për këtë makinë sepse sidomos krahasuar me gjeneratën e mëparshme Blend vjen me forma muskuloze. Ëh mm -hmm. që e bën këtë gjë makinë më në fund përshtatshme edhe për ty dhe për mua ndoshta ose për Altinin, nuk e di. Edhe për Altinin do jetë po. Pra modeli paraardhës ishte shumë i butë, mhm. modeli mm -hmm. paraardhës ishte shumë i butë në formë, ishte pak si rrumbullakët, ishte Domethënë, e kam parë, ishte edhe më i vogël, ishte edhe më i vogël. Po, po ky është, shikoj që muskujt kanë ardhur, edhe edhe format kanë ndryshuar, pak është më agresiv. Është është i rinovuar, është më agresiv, është, zez, është më i madh, është më mm. teknologjik, pra është një makinë që e zgjeron gamën dhe kjo është një lloj, po themi një lloj parakushti që të jetë edhe më i suksesshëm në treg. Shikoj për shembull që edhe së brendshmi gjithashtu ka e ka këtë panelin, ka disa butona, Ka disa butona ende që mund të lëvizen, e shikoi për shembull tek tek kondicioneri etj, por pjesa e sistemit të argëtimit, po e quaj edhe të pastaj lundrimit nëpër uh, informacione të ndryshme që duhen është komplet një panel. Kjo është gjitha digjitale. Kruskoti Blend është ose kuadri, më saktë, është i gjithë 100% digjital, uh, më përpara, jo vetëm domethënë në konfigurimin normal, uh, që pjesa analogjike zhduket fare. Pra nuk ka më asgjë analogjike në Audin e ri Q3, siç thamë është është makinë e kohës. Audi po e largon se totalisht nga gjithë modelet. Totalisht, totalisht dhe në rastin e një po themi të një klienti eksigjent, mund të mm. porositet pastaj edhe teknologjia që është deri vonë ka qenë e, e domethënë ka qenë e mundshme vetëm në nivelet sipërore, mund të merret edhe Audi Virtual Cockpit që është ai integrimi 100% me infotainment dhe që na ofron këtu dhe informacionet që merren nga sistemi i navigacionit. Shumë mirë. Por nga ana e të ngarit, pra motori, fuqia, tani ne në në fakt Blend presim që ende të vijë në Shqipëri kjo makinë dhe të pastaj të kemi mundësinë të bëjmë një test drive real. Ë pjesa e motorit në në lançim po themi vjen me motor normal. Ë Audi në përgjithësi e ka traditë të që prezanton me motorët normal që do të jenë ato më masivët për porosi dhe për konsum nga klientët. Kjo ka fjalën që janë hibrid apo apo elektrik. E kam fjalën nga fuqia si fillim. Okej. Okay. Po çfarë do të thotë? Prezant prezantohet me në fillim fare prezantohet me naftën dhe benzinën. Okay. Do të thotë që fuqia e modeleve të lançimit është 150 kuaj, pra e mjaftueshme për këtë makinë, por asgjë emocionuese vetvete. Ë Audi zakonisht këtë gjë e bën në distancë, domethënë e bën më në vijim dhe pastaj aty fillon të ofrojë motorët e fuqishëm që janë mhm. TFSI dhe Nafta në fakt është duke u zhdukur në këtë drejtim, por që gjithsesi vin uh, motorët e fuqishëm që janë me 300 400 kuaj fuqi, uh, ndoshta edhe edhe më shumë. Uh, nga ana e, e, e motorëve thash, prezantohen në fillim motorët me uh, domethënë me benzinë 1500 kubik me 150 kuaj fuqi, ndërsa ato me naftë janë 2000 kubik me fuqi sërish 150 kuaj. 150. Dhe këto do jenë dy dy versionet e lançimit për për këtë model. Është e rehatshme për 5 vet. Ë uh, është e rehatshme për 5 vet. Uh, po përmasat e reja na na thonë që po, Blend. Mm -hmm. Thash, domethënë mungon akoma ai ajo analiza e fazës 2 që ne bëjmë pra kur makina vjen ne analizojmë hapësirat, bëjmë matjet e e e rastit apo bëjmë edhe guidën në terren në në kushte të ndryshme. Ë gjë e mirë e Audit Q3 kësaj radhe është që ka programet e guidës të mhm. mundshme, pra tham rritet teknologjia në përgjithësi, Dhe në këtë rast rritet dhe, dhe teknologjia në favor të guidës. Patjetër. Programet e guidës këtu janë disa janë të ndryshme. Fillon me atë që quhet auto ose normal, pra makina në një lloj versioni standard për për sa i përket anës guidës, pastaj mund të përzgjedhësh modele të ndryshme ose më saktë gradime të ndryshme që mund të jenë comfort, nëse duam të bëjmë një udhëtim të rehatshëm, dynamic për një guidë pak më allegro apo ë ka një program off-road, pra në momentin e daljes. Çfarë ndodh realisht kur ti ndryshon për shembull nga, po themi, auto në allegro? Po ka disa komponentë Blendi që ndikojnë në përgjigjen e makinës në guidë. Do të thotë është mënyra se si reagon timoni, po. mënyra se si reagojnë amortizatorët, po, mm. po, po, amortizatorët, pa diskutim, kambio mund të ndryshojë sepse ka, në ndërrimin e marsheve. Ndodh kjo, ndodh ndodh elektronikisht. Elektronikisht çdo gjë Blendi. Këto janë makina elektronike, thamë të gjeneratës së re bashkë. Sepse ti thua, okay, unë po të shtyp atë buton, ndryshon kambio. Po, ose po, ndryshon mënyra se si përgjigjen. Në rastin për shembull që kambio shkon në versionin dynamic, Atëherë, në qoftë se marshat ndërrohen në kushte normale për të privilegjuar konsumin në 1500 mm. xhiro, në rastin që ne vendosim në dynamic ndryshon. Është programuar. 2500 xhiro. Janë janë pre programe pa diskutim. Po, okej. Mirë, uh, po shikoj, unë jam duke parë një video ndërkohë mm -hmm, uh, mm -hmm. të guidës së uh, së një Audi Q3. Po, jo? e, nuk e di, sepse po shikoj një zotëri, domethënë shoh edhe diçka që vura re këtu, që edhe ngjyrat, ë uh, Të paktën këto modele që po tregon. Mm -hmm. Përveç ngjyrave serioze që për ata që i kanë fiksim jo do të jenë. Jo tradicionale janë atje. Ka ka për shembull një kaltër shumë të ëmbël. Kjo qenka ngjyra e lançimit kjo në fakt. Po, ka për shembull një është një ngjyrë tulle në portokalli si portokalli e djegur që i thonë ndonjëherë, edhe ajo shumë interesante, shumë e bukur. Dhe shikoj që e krahasojnë pra me me me Volvo uh, XC40. XC40 në në ngjashmëri. Pastaj bëhet një zgjedhje e kush të pëlqen më shumë, brendi, çfarë ndjen këtu brenda, eh. mbi Volvo apo mbi Audi apo mbi modele të tjera që mund të preferoni. Ka dhe ngjyrë ulliri shumë të, shumë interesante. Eh, po, yes. Thuaj. Jo, kjo çështja e ngjyrave Blendi është është eh, edhe kjo që po thoshe ti në përzgjedhjen e markës apo çfarë ndjen këtu brenda. Në fakt raporti i njerëzve me makina tashmë është pikërisht ky, pra është kapërcyer në, në një nivel racional çdo nevojë që ne kemi ndaj makinës dhe është kaluar në këto nivele. Pra testi që bëhet në momentin e lançimit është nëse kjo makinë neve do na godasi më shumë, do pra do na do na shkaktojë këtë gjënë që the ti që do ndiejmë në zemër, në mm. atë ngjyrën e kaltër të thellë apo në atë portokallinë e mhm. djegur mm -hmm. apo në një të zezë tradicionale. Ë, uh, dhe këto janë vetëm teste marketingu në një farë mënyrë, por që është gjë e mirë që ekzistojnë si ofertë sepse është edhe bukur kur kemi një varietet ngjyrash dhe mund të zgjedhim. Po patjetër, po domethënë qartë, sepse për shembull unë shoh që në Parafangot e makinës, ë uh, parafangot janë të zeza, pavarësisht ngjyrës. Pra, është ky dykoloriteti që që ka filluar të përdoret, por këta kanë luajtur me të zezën dhe pastaj një ngjyrë shumë të saktë dhe sidomos te kjo pjesa e parafangove, domethënë qëllimi është që të theksohet pjesa e Audi Q3 sportivitetit mm. off-road. Pra është një makinë që ato janë funksionon edhe si një lloj mbrojtje e vetvete, pra kur ne futemi në xhol apo mund të ketë zona të që mund ta godasin karrocerinë, mund ta gërvishtin apo degë pemë shumë të ndikuar. Janë si mbrojtje, janë ndër janë mbrojtje, janë mbrojtje. Super. Ëm po dhe tani të flasim për pjesën e financës. Ba. Së së një Audi Q3. Okej. Ë e kanë, më fal, e kanë krahasuar gjithashtu, jo pak me një Cadillac XT4 që nuk është në tregun mm, evropian. Nuk është në tregun evropian. Por është në përmasa, është shumë e ngjashme madje në në të njëjtën ngjyrë, duken duken nga çfarë? Ë, sepse është kjo që thashë Blend është rritur në përmasa dhe kësaj radhe mund të barazohet në një farë mënyre me konkurrencën, ë mm. që edhe kjo ndërkohë është përmirësuar po, edhe për të edhe për të oqean, po, edhe për Cadillac e gjëra që janë janë brende shumë. Janë janë pa diskutim brende premium të gjithë, kështu që. Atëherë, flasim për lekët, financa ose eurot. Ë, Thamë që çdo gjë konkretizohet kur makina vjen në në në koncesionar. Kjo është e vërtetë edhe për një pjesë të vendeve në Europë akoma, përfshirë vendin tonë që ende nuk ka, nuk është finalizuar kjo gjë, sepse kjo varet jo vetëm nga çmimet fillestare që ka Audi në origjinë pra në Gjermani si prodhim, por edhe me sistemin taksor që ka çdo vend. Megjithatë, një koordinatë që mund të japim është që ne presim në Shqipëri kjo makinë të jetë në range-in duke filluar nga 29-30000 euro. 29-30000 euro. Po, pra me rrogën e një jave të një pozicioni çfarë do në bashki po, mund të mund të mund të blihet. Lewis Hamilton, ah. ndoshta. nuk është nuk është çmim, nuk është çmim. Jo, nuk është i keq, Blend, por nuk është i keq sepse është një Audi. Pra, jo, po është dhe makinë e lartë, domethënë ka disa cilësi që të ka futur në një lloj uh, Sepse ke makina të ulta që fillojnë tek 26, 20, kështu që gjithçka është relative. Është shumë pra, saktë, është shumë e saktë. Ajo që themi gjithmonë është që në, ne kemi një lloj trendi në Shqipëri, në Shqipëri dhe kudo, domethënë po që ne e shprehim pak më shumë që e fillojmë kur duam të blejmë një makinë, domethënë konsumatori e fillon analizën nga Audi ose BMW ose Mercedes. Mm. Dhe pastaj nëse nuk arrin dot te të treja, fillon të zbresë më poshtë. Ndërkohë që në botë ndodh e kundërta, e fillojnë nga poshtë me një markë ekonomike dhe pastaj rrugës nëse financa e lejon, analizojnë dhe modele më më më të shtrenjta. Ti do thua që ne i shtrijmë këmbët më Ne jemi pak përtej jorganit ose më saktë kemi vetëm një kapuç që na mbulon kokën edhe pastaj. Është e vërtetë. Ë Por kjo është e vërteta që do të thotë në këto marka premium ë ato vetë dinë, të gjithë e dinë që nuk është çmimi pjesa më më më pjesa më e fortë ose më interesante. Pjesa më interesante e këtyre makinave natyrisht është paketa që ato ofrojnë, dhe pastaj në çmim duhet bërë llogaritja nëse ia arrijmë ose jo me financim, pa financim të pjesshëm të plotë, ku di unë. Është është një makinë e mirë. Faleminderit Gazi. Faleminderit juve. Audi Q3 zonja e zotërinj i 2019-s vjen në naftë dhe benzinë fillimisht do të jetë së shpejti. Edhe në Shqipëri, Gazi parashikon diçka tek 29000 si fillim, por makina ka shumë për të ofruar dhe të zbuluar, kështu që uh, për ata që janë të interesuar, unë ju uroj një një au pa pazar të mbarë për një Audi Q3 të mrekullueshëm. Po. Faleminderit Gazi. Faleminderit Blend. Gazmend Mario nga Automag pikë al ishte këtu me ne zonja e zotërinj për këtë bisedë. Sa herë jeni lutur që dita të ketë njëzet e gjashtë ose tridhjetë orë? Sepse çdo ditë ju humbni kohë në forma të ndryshme dhe nuk është askush për t'ju ofruar më shumë kohë, përveçse tani. Tirana Bank ju ofron kohën që ju nevojitet. Kredi për shtëpi me një vit periudhë falje dhe normë interesi konkurruese fikse për vitin e parë, 3.5% në lek dhe 2% në euro. Tirana Bank, tani mundesh. Big Market hap më një dhjetor në City Park, hipermarketin më të madh në të gjithë Shqipërinë. Mbi 200 produkte me oferta të çmendura. Bli një, merr një falas. Çmime dhe oferta që nuk i keni parë ndonjëherë. Por jo vetëm kaq, për 5 ditë rresht koncerte, sfilata mode nga Fashion TV, argëtim dhe aktivitete zbavitëse pa fund për të gjithë familjen. Tashmë, destinacioni i blerjeve është vetëm Big Market City Park. Big Market Di çfarë zgjedh. A keni menduar se çfarë ndodh në botë për një sekond? Bëhen më shumë se 4600 like në Facebook. Regjistrohen më shumë se 8.1 miliard rrahje zemre. Dërgohen më shumë se 2.4 milion emailë. Në univers krijohen 4000 yje të rinj, ndërkohë në tokë Çdo një sekond, një dritë e re Eglo ndizet për herë të parë në botë. Prej vitit 1969, Eglo përkushtohet çdo ditë për t'i dhënë formë imagjinatës tuaj nëpërmjet dizajnit unik dhe stilit të veçantë e ndërthurur me përsosmërinë austriake. Eglo, my light. My Style. Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme. Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Gjithçka filloi me një follow në Instagram tek bestseller Albi. Kështjellën e kisha bosh dhe më duheshin mobilje, mobilje. Pastaj filluan ato, njoftime, njoftime për gjithçka. Kuzhinë, tavolinë ngrënie me katër karrige, divan, librari dhe tavolinë mesi, mobilje televizori, dhomë gjumi. Pastaj erdhi ajo. Ajo është e frikshme. Oferta. Oferta! Ofertë e frikshme nga Best Seller. Mobloni të gjithë shtëpinë për vetëm 1499 euro. Oferta është e vlefshme deri më 30 nëntor. Best Seller, çmime të frikshme fare. Na gjeni në Casa Italia, Tiranë. Me ofertën më të fundit në Bolv Oil, vendosi krahë makinës tënde. dhe udhëto sa të duash. Eja dhe përfito falas minus 10 lek për çdo litër karburant në çdo stacion në të gjithë Shqipërinë. Avantazhe dhe mundësi speciale me kartat Bolv Oil. Vetëm në datat 28, 29 dhe 30 nëntor. Bolv Oil Energy for the Future. Unë jam Armando Sadiku dhe kur shoh ndeshjet më shoqërojnë vetëm patatinat Replay. Të pëlqen, jepi Replay. Elka, cilësi pranë jush. Krishtlindja është sezoni i mrekullive. Kaloni pushimet magjike në hotelet më të mira në Malin e Zi. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin kanë përgatitur oferta speciale për Krishtlindje. Nga 21 deri më 28 dhjetor, dy net për dy persona në një dhomë dyshe me çmim të veçantë.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 fjalë për Rezart Veleshnjan. Eri të mbaron numri me 410. fiton dy bileta për në Cineplexx. Është e vërtetë. Bravo Eri. Po Rezarti nuk është uh, sigurisht vetëm uh, Arjan Çani, po edhe një seri shumë, shumë e gjatë, shumë e gjatë personazhesh mm. po. Nga Pishkashi. Ai është shumë i lezetshëm. Hey, uh, meqë jemi këtu. Mhm. Mm Bëjmë edhe një pyetje. Tjetër nga e dhamata për po. pedagogun, po. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti zonja zotërinj, sepse ju e dini që ka patur ca zhvillime edhe nga ana e politikës kur qeveritë e Shqipërisë e Kosovës u mblodhën së bashku. Mhm. Mm Rama bëri atë deklaratën what the fuck. Yeah. Dhe Berisha gjithashtu ka reaguar duke i quajtur deklaratat e Ramës mm -hmm. veprime të tilla. Si. Si. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Si i ka quajtur pra Veprimet mm -hmm. Të tilla ka thënë uh, Ish kryeministri Berisha. Dhe ish presidenti Berisha Ndërkohë kemi edhe një censurë Blendi E kemi, kemi hedhur dje për hedhur dje, oh. mm -hmm. mm -hmm. Dhe qëlloi e vështirë. E dëgjojmë? Ai nuk ishte një antropolog, por sigurohej që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Wow. Është e vështirë. E paska kap me. Mhm. Mm me, e pa gjithë profesionin, nga antropolog tek shkrimtar dhe diçka tjetër. Nuk ishte shkrimtar. Mm -hmm. Nuk ishte as antropolog i mirë eri. Po. Por as kështu. As shkrimtar i mirë, as kështu i mirë. As kështu i mirë. Ti pas ka qenë një Pas ka qenë shumë i dobët, domethënë. Shumë. Por uh, nga ana profesionale kam fjalën, se kështu mund të jetë më po, shumë. Po. po. Kështu mund të dalë më bukur. Megjithatë, megjithatë, mm -hmm. nuk po di, nuk po di. Nuk po di çfarë them. E dëgjojmë. Që ka shumë vështirë. Mm. Altin kombinimi i tre profesioneve të ndryshme. Antropolog, shkrimtar dhe kështu e bën praktikisht të pamundur Lale. Kaq po them? Është e pamundur. Është e pamundur kjo censurë. Është e pamundur. U vënë në sedër se censura para kësaj ishte shumë e thjeshtë dhe u gjet menjëherë. Çfarë tha ashtu tha Altini, hajde se va tregoj unë po, e rësë po, po, E mbaj mend, ka një kur kora dhe atyre të censurave të lehta Kur i bënte Në një e ka për shumë të të Thonë se E ke parasysh, ça, ça mund të ishte diçka për shembull, për shembull Lopa ha, mhm. pip Ajo një censurë e lehtë Vinin shumë mesazhe, bar, bar, bar, bar Por kjo është, kjo është, kjo është e pamë. Kjo është e komplikuar. Gjoni. Ai nuk ishte një antropolog, por sigurohej që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Aman, aman. Po, hapja, ca gazeta për të lexuar këtu. Mm -hmm. uh, dhe lexoj rastësisht për Eliona Pitarkën. Dhe? Cilën më duhet të them në fillim, më falni për injorancën, është një vajzë shumë simpatike, por nuk e njoh. Absolutisht. Dhe se nuk e nuk e di eksaktësisht kush është. Eliona duhet të jetë prezantuese apo diçka? Ç'rëndësi ka? Është është titulli që lexoj është Eliona Pitarka kapet duke u puthur me të dashurin. Edhe? S'ka ndonjë gjë të keqe. Eksaktësisht ky ishte reagimi im. Edhe? Të gjithë puthen. Të gjithë puthen. Dhe është viti 2018. Kjo e ke parasysh ky titull mund të ishte i denjë, po themi për zërin e popullit në në Indi. 86-ën. Jo këtu si. Atë do bëhej. Atë kur, kur po. Po. Po tash që Eliona Pitarka puth të dashurin, më ja dim prindin që ka puthë të dashurin. Ç'është kjo? Aman ça titulli është ky? Skandaloz. Ku ku qëndron ku qëndron lajmi këtu që një vajzë puth të dashurin e saj. Nuk e di. Ë, uh, se edhe kur thuhet për shembull që e zëmë ky personazh pret një fëmijë. Mhm. Mm nuk është se e bëjnë nga që, ej, shiko se paska bërë seks. Po është ideja që dikush vjen në jetë, dhe prandaj është lajm edhe ka një gjë, sigurisht. Po që puthja të bëhet lajm, Në vitin 2018 i bie që ai personi që ka shkruajt këtë s'ka puthur ndonjëherë. Kupton? Ose vazhdon të jetojë në vitet 80, ku i dihet. Varet se si është mentaliteti. Dilni nga shpella media, sepse këto janë, e kupton, një edhe kjo është ajo pjesë e medias së cilës i drejtohet rinis. Mm -hmm. Sidomos këto, ku di un, roz, faqet roz si quhen? Çfarë po i mësojnë rinë? E para rinia një është është kështu vite dritë larg me këta. Normal. Ë, uh, që tregon një prapambetje të thellë. Mm. Po ajo që që ti po çfarë po mundosh se ka gjithmonë një mesazh. Ti thua që çfarë po thonë këta që të puthesh është skandal? Lajm për gazet? Apo të kesh të dashur është jemi... skandal. skandal. Ajo është më, më shumë skandaloze. Po. Nuk e di. Do ishte lajm sikur kishte puthur lopën apo qenin, a ku di un se çfarë. Të dashurin ka puthur dhe mirë ka bër. Të lumtë Eljon. Edhe qenin po ta puthë, nuk bën lajm gjithsesi. E di. I sa ajo. Po një video e bukur mund të ishte kur se kur të lëpin ata qentë është është këndshme nga këto ka njerëz që ja bëjnë ka njerëz që e kuptojnë nga që kanë qenë vet.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 Jerin e Altinin për t'ju uruar gëzuar festën e pavarësisë. Mhm, mm dhe kalofshi sa më bukur sot. Sot shumë prej jush pushim. Tjetër është soj dite kjo, madje shumë e veçantë pra me këtë të premten e dhën për administratën që mm -hmm. e mhm. bën. E bën mundësi për t'u larguar. Totalisht pushim. për ata që kanë uh, mundësin. Ti me fëmijë të vogël s'ke ku lëviz zotri. Jo, ja, jo. Ja. Kështu që hajde ti. Najdem po. Si është kjo? Me këta çerat janë pak kështu pengesë, do të ikësh për koncert Metallica dhe s'ikën dot. Do t'i ikësh për, e unë në s'ikën s'pëndo të asgjë. Mm. Megjithatë? Do të jetë do të jetë okay. Shikoj që shumë njerëz kanë ndërruar foton e profilit. Unë njëri prej tyre kam vënë flamurin. Njëri. Bravo. Për uh, për solidaritet mm -hmm. me mhm. po flamuri im është pa firma. Në kuptimin e firmosjes. Mund të firmosim. Po, e pashë Erion Kriston që shkruante në Facebook para ca ditësh. Mm. Se Akti i firmosjes së flamurit nga ana e kryeministrit tonë dhe kryeministrit kosovar. Ëh, mm -hmm. uh, nuk është një gjë e mirë në kuptimin e sepse flamuri nuk alternohet. Nuk i shtohen uh, gjëra dhe kështu. Që ka hapur një tjetër debat. Më pëlqen kjo Shqipëria është gjithë debate. Çdo gjë është është prodhuese. Është një super debat. Mm. Cilat janë të fundit nga Unaza e re? Janë firmosur, po kanë filluar nuk e di se sa banesa domethënë 170 sa. Kam dëgjuar dhe do ikin. Po, po kam dëgjuar, po ata që janë me prishja e disa prej tyre, me sa pashë dje. Sa i kemi të bën prishja. Por jo, kam dëgjuar për kam dëgjuar edhe për këtë për shkakun që Ndoshta ndoshta e kam dëgjuar gabim. Që, që do të ketë kompensim 100% për ata që kanë legalizim, për ata që janë me letra të rregullta. Po pyetja është, ëh, mm -hmm. edhe është mirë se kur e dëgjon 100%, po këtë duan që të të pyes njerëzit që na dëgjojnë tani nëse na ndihmojnë dot. Ëh. Mm -hmm. Kur thonë 100% 100% e e e, e cilës vlerë? Sepse nëse ti për shembull thua që unë këtë shpinë e shes e vlerës së tregut që ka vendosur, sepse ë uh, po, në stadium po, do të thonë zona të ndryshme janë të vendosura. Nuk e di nga, nga ah, bashkia apo nga kush, nuk e kam idenë. Nëse është ashtu është shumë okay. Nëse është po themi që ka një çmim reference, ëh, mm -hmm, sepse ata e duan këtë. Ka një çmim reference. Te taksat, kur kur ti shet një shtëpi, ai nuk pranon që ti ti thua që zotëri e kam shit shtëpinë 30 milion të vjetra. Mm -hmm. Ndërkohë që shtëpia mund të kushtojë 130 milion të vjet të vjetra. Sepse thotë një sekond, një sekond thotë, se Po kjo është me çmimin që është e vendosur, ëh, sepse ajo shtëpi mund mund të shitet edhe më shumë se aq. Dakord. Po nëse i referohet diçkaje kur themi 100% atëherë jemi shumë okay. Jemi shumë okay. Sepse nëse do të ishte kjo është ajo gjëja për cilën njerëzit nuk kanë rënë dakord në të mhm. kaluarën. Dhe nuk e di si do të funksionojë kësaj radhe. Se tani normalisht duhet të jetë kështu, por nuk po, e di. Se nëse ata nuk bien dakord për jo. çmimin, mhm. e ky mund mos jetë skenari, por nëse nuk kanë rënë dakord për çmimin, dhe unë them e shes ose kjo shtëpi vlen 60000 euro dhe shteti thotë kjo shtëpi vlen 20000 euro. Mhm. Dhe shteti thotë do të kompensojmë 100% të kujt të 20-shës? Apo të... që thua ti? Se nëse do më japësh dhe edhe se thotë shikoj do të kompenson 80% të njëzeçes, domethënë 100% sigurisht se nëse ti ke ke përcaktuar një vlerë, do ma japësh të tërë, nuk do ma japësh për gjysmë. Mm -hmm. Edhe këtë. Por hajde të biem dakord se cila është kjo. Kjo këtu është Po, me së di unë, ekziston një, domethënë, listë referencash në bazë të zonave të caktuara. Domethënë, po zona të ndryshme kanë një vlerë ndryshe nga njëra tjetra kuptohet. Që do të ishte një referencë e tregut, mm -hmm. një mhm. referencë e përditësuar vazhdimisht dhe që thotë që në 2000 gati 2019 tani më kjo zonë, kjo sipërfaqe katrore ka vlerësohen me këtë çmim. Po. Kështu do ishte mirë. Okej. Okay, 9:52 minuta jemi në klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes të dashur. Ndërkohë kam një fituese për të dhënë në lidhje me pyetjen që Blendi bëri nga aktualiteti. Boshe është përgjigja e saktë. Veprime Boshe. Veprime Boshe. Është Nila e para i mbaron numri me 245, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Bravo i qoftë. Bravo. Bravo. Jeri e ka fjalën. Mm, një lajm i trishtë në fakt, të gjithë ne e kemi parë SpongeBobin apo Sfungeri Bob, e thonë në shqip. Pantallona katrori. Kri, po, krijuesi i uh, këtij personazhi dhe jo vetëm këtij personazhi, por i gjithë filmit, ka ndërruar jetë në moshën 57 vjeçare dhe bëhet fjalë për Steven Hillenburg, është konfirmuar lajmi tani më, ai ka ndërruar jetë ditën e djeshme, në një moshë shumë të re, duhet thënë dhe gjatë gjithë kohës televizionet e huaja kanë rikujtuar uh, Stevenin duke transmetuar pikërisht episode të ndryshme të Sfungerit Bob dhe Ajo që unë po shikoja është që në mosh në moshën 56 vjeçare, pra vetëm në mars të vitit të kaluar, Steven uh, kuptoi që vuante nga një sëmundje e njohur si ALS, uh, mm. dhe pikërisht ka pasur një vit shumë të vështirë në luftë me këtë sëmundje, por që nuk ia doli dot mbanë dhe pikërisht ditën e djeshme ndërroi jetë. Kur e shikonim dikur Tani Ka muzikë në klubin e mëngjesit Kjo është Something Human Nga Muse Ora është 8.55 minuta mbas pak lajmet e orës nëntë këtu me Isidën Isidën sot në mëngjes Mëngjesi që të gjithë But Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ju urojmë që të gjithëve një ditë fantastike, unë jam Blendi së bashku me Jeri Mirëmëngjes të gjithëve Mëngjesi, kemi në tinqen Hello Hello Dhe tani është koha për ta censuruar edhe një herë tjetër Kanë provuar me mm -hmm. lloje fjalësh, por Altin nuk ia kanë dalë Wow Ai nuk ishte një antropolog, por sigurohej që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Atëherë më kanë thënë lundërtar, filolog, jo, jo, jo, jo, jo, historian, jo. dietar, misionar, shkencëtar, topograf, jo, jo, jo, jo. teoricien, filozof, por asnjëra prej tyre nuk është e saktë. Nuk pas kanë thënë. Çfarë mm. teoricien, po. filozof, mm. shkencëtar, mm. Jo. Jo, janë të gjitha opsione të mira, me thënë të drejtën. Por nuk janë të po, sakta. Do të japim një ndihmë duket, a? Jo, jo, s'ka nevojë. S'ka nevojë, jepja edhe një herë dhe shikoni provoni që të gjeni se çfarë tjetër mund të kishte qenë ky person. Ai nuk ishte një antropolog, por sigurohej që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Shumë mirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja, kemi dhënë dy dy dhurata deri tani. Një kan ujë nga EcoSoft dhe dy bileta për në Cineplex. Një kan ujë nga EcoSoft dhe dy bileta për në Cineplex zonja e zotërinj, dy dhurata deri tani. Ju sfidojmë pra. Që të gjeni se çfarë tjetër nuk ishte ky person. T'i kam bërë listën e nukëve. E gjërëve që nuk është. e gjërave që s'i ka. Mirë, mbas pak do të takojmë këtu edhe regjisorin Lorin Terezi dhe aktoren Anila Basha mm -hmm. të filmit të tani, shfaqes. shfaqes që ti po nga traileri s'kam faj se me trailer e kështu po, e kështu ka filluar Lori bën. E ka dhe elementin uh, filmik. Mhm. Mm por uh, është një shfaqje teatrale. Këmbë zbathur në park. Këmbë zbathur në park. Do flasim pak për këtë në Kam kënaqësinë që të mirëpres këtu tani dy miq, Lorin Terezin, Mëngjesi Lori, Mëngjesi. i cili kthehet mbas uh, ke, kemi vënë kufje këtu Lora. Në kohën kur uh, kur s'e kishe mendin ti. Ë uh, dhe gjithashtu, gjithashtu kemi me ne edhe Anilën. Anila Balla, zonja e zotërinj, e cila është protagoniste në shfaqjen Këmbëzbathur në park. Këmbëzbathur në park. Tregoni pak për këtë shfaqje. Është një komedi që në qendër ka një çift të ri që merr nismën e parë të fillojë jetën, ë pas 6 ditësh të mrekullueshme në Plaza Hotel ku bëjnë muajin e mjaltit, ata kthehen në apartamentin e tyre që të fillojnë jetën. Ë uh, Okej. Okay. kthehen në apartamentin e tyre që të fillojë jetën uh, me pritshmëri të larta. s'diskutohet dhe sigurisht përditshmëria dhe e zakonshmja bëhen faktor që ata të fillojnë aventurat e tyre në këtë komedi. Që është komedi me aventura, domethënë? Uh, aventura. Nëse mund të themi aventura brënda një apartamenti. një, dy, një, dy. Okej, okay, se kam një, një gjë me këtë mikrofonin këtu. Si është tashi? është rrëmujë. Okej. Okay. Vëmë një këngë edhe kthehemi kur ta rregullojmë këtë. Më falni për këtë. Kam uh, këtu me mua dhe me shumë kënaqësi që të mirëpres Lorin Terezin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Lori. Ah, sa të kumbon zëri, mashallah. Jam me eksperiencë. Kemi gjithashtu me ne edhe aktoren Anila Balla. Mirëmëngjes Anila. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Është të dy janë këtu për një shfaqje e cila ju keni bashkëpunuar në këtë, që është nga fillimi, por po vijnë ditët e numërimi mbrapsht ka nisur për premierën e Këmbëzbathur në park. Më tregoni pak Anila për uh, për subjektin e kësaj. Ku ti luan rolin e kujt? Rolin e Korit. Që është është personazhi kryesor. Ajo vajzë që Kori, pra, po. dhe është protagoniste. Po rreth saj rrotullohet e gjithë ngjarja. Domethënë mhm. është Kori, uh, ajo leva që e shtyn ngjarjen të të ngrihet në pikën kulmore dhe pastaj të marrë të marrë zgjidhje. Ëm um, Kori dhe Paul janë një çift i sapomartuar. Uh, nuk kanë shumë eksperiencë jetësore, janë tipe të kundërta, uh, por dashuria është ajo që që i që i bashkon. Domethënë, duket pak patetike, por është e shtruar dhe e shkruar shumë bukur. ë uh, është një komedi, është një komedi romantike, ë uh, e shkruar shumë bukur nga Neil Simon, që është mjeshtër, është mjeshtër për këto gjëra, domethënë nuk nuk çedon në këto gjëra. Ëm dhe gjithë drama rrotullohet rreth jetesës së çiftit në shtëpi. Mm -hmm. Dhe koklavitet pak situata kur uh, mamaja vjen në shtëpi dhe Kori vendos që ta prezantojë mamanë me me komshiun e çmendur. Komshiu i çmendur është një tip pak a shumë si siç do ishte Kori, në qoftë se nuk do kishte njohur Polin në të gjashjetat e saj, do ishte duke bërë ski nëpër male, duke u kacavjerrë nëpër dritare, domethënë tip aventuriereje. Uh, dhe përsëri uh, Kori vendos t'i puqë këta të dy. Okay. Mamaja është po ashtu tip i kundërt nga nga nga Pra Kori do të bëjë një shkuesi, si thonë. Po po po po, po. do të bëjë një mblesëri. Ëh, mhm, midis fqinjit të çmendur dhe mamasë së saj. Lori si si erdhi ideja, si lindi kjo? Ti po bën regjisorin e kësaj po. shfaqjeje. Si lindi për ta marrë dhe pse këtë e jo një tjetër? vetë mosha që kam edhe momenti që po kalon në jetë kur e lexon të çon në ato rrethana. Ti e gjen veten në një shtëpi që me zor e ke ëndërruar, që e parë pas ajo ka një vrimë në tavan, shumë e ngushtë, shumë e vogël dhe ti të duhet të bindësh veten që kjo është shtëpia e po ëndrrave të mia. Kjo është shtëpia ku jeni ju të dy për momentin. S'dihet, është eh, nuk e marr. Për ata që nuk e për ata që nuk e dinë, është interesante. Lori Lori dhe Anila janë bashkë prej shumë vitesh, janë janë partner në jetë, uh, edhe në edhe në profesion në këtë radhë se natyrisht aktorët i ndërrojnë i ndërrojnë partnerët vazhdimisht. Megjithatë, ë uh, ka pra ka elemente po themi Sigur. ku ku është vetëreferenciale. Ju gjithashtu jetoni së bashku dhe dhe natyrisht është ëndrra e një çifti që të jetojë së bashku, mm. por jetesa e përditshme ka pastaj çorapet tonë nuk lahen vetë. Po. E kupton? E gjithë gjithë këto gjërat e tjera, gjella s'bëhet vetë. Dashuria nuk është se paguan faturat, edhe edhe mund të ndodhin edhe këto. Ë uh, Ledion Zoi është në në rolin e rolin e Polit. E Polit, protagonistit tjetër, pra që është në në këtë rast partneri partneri yt. Kjo është një komedi mhm. në në vetvete, megjithatë mesazhet që mbart janë kam përshtypjen edhe më më thellë se aq. Dhe sigurisht, domethënë brenda humorit dhe brenda dhe brenda situatave të jashtëzakonshme që komedia i absolutisht i, i ka si po. një komedi, ë uh, aty flet përtej kësaj, domethënë flet në një në të jashtëzakonshme në vete flet për gjëra shumë shumë reale, shumë jetësore. Mm -hmm. Si përshtatet, si do të thonit se përshtatet me me realitetin e sotëm shqiptar. Sepse për shumë çifte, për shembull, është e vështirë. Ekonomia nuk është nuk është më lehtë, fillimet janë gjithmonë të vështira. Të rinjtë paguhen më pak se se të tjerët, etj, etj, etj. Fleta jon për ata që do të vinë në sallë në në në këtë moment që shoqëria jonë kalon sot, po themi. Domethënë, ajo pjesa ka është është shtrirë në dy breza, domethënë që është mamaja e mhm. mamaja e Korit, që është potencialisht një nuse një nuse e re, po. Me Ermira Gjatën, në në rolin e mamasë ah. dhe komshiu i katit sipër, Ardian Cerga, që është një person bohem që jeton në jeton çuditshëm i vetmuar, që është në këtë kontrast, domethënë. Do të janë dy çifte si thua. Kjo është ekspozia, domethënë janë dy çifte dhe janë dy rrethana, domethënë një në drejt fundit të mhm. të, të aventurës edhe drejt një qetësie edhe paqeje që kërkon dhe nga ana tjetër një çift që është në fillim të jetës së vet dhe këto të dyja kontrastohen ja, me me saktësisht fjala që do përdorja. Kontrasti domethënë po. ndihmon për të për të shquar për të shquar pak gjëra. Është dhe duhet të dhe Marcel Greva në rolin e teknikut të telefonit rol shumë simpatik që shfaqet aty gjithmonë pa lidhje vjen për të rregulluar telefonin dhe gjen veten në këto situatat e çuditshme të çiftit që diku zihet diku dashurohet diku ë duhet mos harojmë për të përmendur që shtëpia është në katin e 9 dhe nuk ka ashensor Dhe i duhet të gjithëve që të shkojnë në katin e tetë të thoja Po, se kori thotë gjithmonë nuk e ke llogarit hollin Dhe do të thotë që kemi një holl Dhe është, është një torturë e vërtetë të ngjitesh në këtë mhm. Që, që kam përshtypjen kjo i flet publikut shqiptar kur, uh, kur e ka shpinë shumë lart Shumë lart Gjithashtu ti e di, s'ka ashensor Po, pra kasti është Kasti i plotë është Anila Balla. Anila Balla, Ledion Zoi, Ledion Zoi në rolin e Polit që është çifti i ri, Ermira Gjata, Ermira Gjata në rolin e mamasë dhe Ardian Cerga në rolin e Viktor Velaskos. Pa Ermira Gjata në në një rol në, në skenë. Zysh Mira ka qenë shumë aktive te teatri eksperimental të periudhës me 2-3 komedi dhe në një dramë që u vunë është kthyer është më pëlqen shumë jashtëzakonisht vetëm diksioni i saj është është në aktivitet të plotë është kështu për për të dëgjuar është më e fortë se neve se shkon ka përveç detyrimeve dhe punëve të ditës së vet si mm. si zonjë shtëpie jep mësim në akademinë e arteve dhe vazhdon vjen në prova me produktivitet po mirë okay le ta eksplorojmë pak se si është të bësh regjisorin për një profesoreshë për shembull apo apo të punosh me me një kur kur ka takime brezësh pra të më të avancuar dhe dhe ata që vijnë më më vonë, më të rinj. Është mirë, është është një përgjegjësi. Mendoj dhe edhe mëson nga puna me ta. Është sigurisht. Domethënë është gjithmonë një përgjegjësi që ti gjithmonë atë që sugjeron vihet përballë një eksperience dhe është gjithmonë një një lloj qetësie që ajo përplasja mes atyre është rruga e duhur pa, pa u tepruar për të mhm. ruajtur mm -hmm. sensin e masës. Ja sa kohë keni që po që po bëni gati anin? Po, ne kemi filluar në fillim të tetorit. Kemi mm -hmm. filluar në fillim të tetorit, në javën e dytë në mos, dhe tani dalim. Tani dilni. Kështu që ka qenë intensiv pra, që yeah. Po, gjithë tetorin ë uh, pothuajse i tërë nëntori dhe dhe premiera është në cilën datë? Në datën 1 dhe 2 dhjetor tek Art Turbina, te Turbina 400 në sallën e madhe në orën në orën 20, në orën 20. Shumë mirë. Në orën 20. Më duhet të përmend që kjo shfaqje u bë e mundur me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë së Tiranës dhe sigurisht me me bashkëprodhimin e Teatrit Kombëtar, mbështetjen e Teatrit Kombëtar. Kështu që, ë, po si kanë shkuar këto prova? Pati vështirësi, pati Nuk pati. Do një këto. Zakonisht kur marrim po. Pati ndonjë po para ndonjë anekdotë për të treguar nga këto erdhi një ditë ai dhe na tha. Ku do të mund për këto po gërmoj tani. Komedia, unë hera e parë që punoj komedi, të mirëfilltë, kam punu tragjikomedi, po mm. komedi, komedi, si, kom, për më te për komedi, kështu si alla Neil Simon, domethënë. Edhe si duket komedia krijon një atmosferë shumë të mirë në prova, se shumë nuk kemi nuk kemi pasur paqe ka qenë deri tani, kështu që. Kështu që shumë, jo, kjo është shumë mirë. Pra për ty është është një gjë e re që të të të të futesh te komedi, komedia e pastër në këtë. Po për ty? Ëm, Se dhe ty të kam parë në shumë drama. Me të... Po, atë do thoja edhe unë kam pas jo drama, po kështu vuajtje të madhe. Po ka qenë shumë shumë komode të punosh në komedi, sepse edhe batutat që të vijnë detyrimisht ato të bëhen shumë zakonshme. Mm -hmm. Kur lexon për herë të parë ato janë e, e ndjen tamam gjithë komedinë, po kur e lexon, rilexon, rilexon, po. ajo të bëhet rutinë. Por neve nuk na ka ndodhur kështu, domethënë sepse vazhdimisht, vazhdimisht ka ka ndodhur batuta dhe dhe gjëra. Dhe ka qenë shumë, shumë, shumë situata, shumë prova relaksuese, domethënë shkoje dhe dhe Edhe duhet të isha gjithë kohën e mërzitur, e mërzitur, e mërzitur edhe të kjo të ndikon në të njëjë. Po që e realisht, domethënë, e ke, e ke arritur atë mërzinë të paska bërë të ledë. E them për shaka po. Uh, si, është edhe, edhe fakti që, që kjo është realizuar si një film. Po. Uh, ndikon kjo? Apo si thua sepse ti sigurisht nuk do që të bësh filmin, atje edhe sigurisht e di që njerëzit e dinë që filmi është, kështu që duhet të krijosh edhe distancën apo thua ë uh, Më kupton ç'dua të them? Të kuptoj. Që duhet të thjesht një element që s'është atje, apo që që vjen ndryshe që bëhet më e vështirë për regjisorin kur ka një vepër që është Shiko, unë ia fus kot. Mendoj, jo, jo, jo, jo, e, e kam menduar shpesh këtë gjë, nuk sigurisht filmin e kam parë, kam parë edhe vënie të shumta se është një pjesë që mbush sallën Broadway në ka shumë, mm. ka shumë. Ë, Unë mendoj që janë dramaturgji të tilla, komedi të tilla të shkruara që nëse ti tenton të tregosh egoizmin tënd si regjisor, domethënë ti të bësh diçka ndryshe, të të Del tipit nga... të tipit diçka konceptuale ose të gjitha thjesht do ta dëmtosh mm -hmm. komedinë dhe të gjitha. Sigurisht kur vepra është e mirë ti thua, don't mess with. Ajo është aq e kopsitur, tash kur është të telefoni, çelësi i dritës, të gjitha, nëse i eliminon këto detaje për hir të të thënit që këto t'i bësh diku tjetër, një vend veprimi për të folur më ndryshe, thjesht dëmton komedinë. Kjo është shumë mirë. Kjo është një shfaqje. Mos bëj gjëra për hatër të kompleksit pra që të mos të fillosh Domethënë, nuk, nuk mendoj që, domethënë, regjia ka shkuar të filozofojë në atë, në atë mënyrë siç e kam trajtuar. Unë është një, një diçka shumë konkrete, që unë të them diçka shumë të vogël në fund, brenda, po janë aktorët e dramaturgjia që flasin. Duke qenë se edhe unë jetoj në çift, ë uh, pak më i avancuar se ju se kemi edhe edhe me kalamaj e me gjëra kështu. Unë dua shumë që të jem në në sallë, ë uh, në premierë në datën 1. Në datën 1. Datën 1 do ta bëj sakrificën që të vij deri tek ArTurbina. Ka ka një gjë të mirë, po, që është afër. Kam 100 metra larg domethënë që është. Më keni ardhur, uh, më keni ardhur edhe për juve në fakt, nuk po, është nuk është po, fort po. larg, kështu që ka qenë rehatshme. Zonja e Zotërinj, quhet Këmbëzbathur në park. Është me regji nga Lorin Terezi, me lojën në protagoniste të Anila Ballës dhe Ledion Gjokës dhe një kasti të tjerë aktorësh që Lori do i përmendi tani me radhë. Ermira Gjata, Ardian Cërga dhe Marcel Greva. Kjo do të jetë fantastike. Data 1 është premiera, sa ditë do të shfaqet? Do ta shfaqim në datën 1 dhe 2 dhjetor do jetë shfaqja e parë, pastaj besoj do të rikthehemi nga janari. Shkëlqyshëm. Ju uroj shumë sukses me me zemër. E di që ka për të dalë ka për të dalë shumë mirë sepse ju njoh juve dhe përkushtimin që keni në punë. Anila Balla zonja e zotërinj këtu me ne bashkë me Lorin Terezin nga Këmbëzbathur në park që do të jetë e fundit prej tyre në skenën e teatrit kombëtar tek ArTurbina. Bravo. Faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:28. Vaji esencial i dafinës, efektet shëruese për të gjitha organet e trupit. Kundër mikroorganizmave të dëmshme. Ky vaj është antiseptik dhe mbron trupin kundër shumë infeksioneve dhe baktereve pushtuese që ushqehen nga plagët e njeriut. Antibiotik. Vaji i dafinës shquhet si antibiotik shumë efikas. Kjo do të thotë se parandalon dhe pengon rritjen e mikrobeve, baktereve apo mykut në organizëm, duke e mbrojtur atë nga infeksione të ndryshme. Kontraktimet muskulare, kolla, dhimbjet, diarreja, acarimet nervore janë disa prej simptomave të shkaktuara nga kontraktimet e aparatit respirator, muskujve, nervave, enëve të gjakut dhe organeve të tjera të brendshme. Kundër dhimbjeve, vaji esencial i dafinës zbut dhimbjen dhe është shumë efikas kundër kollës, të ftohtit, infeksioneve të stinës, gripit dhe ndrydhjeve. Lëngjet biliare, Vaji i dafinës stimulon prodhimin e lëngjeve biliare në stomak, duke ruajtur balancën e aciditetit dhe duke përshpejtuar shpërbërjen e molekulave komplekse të ushqimit. Në këtë mënyrë neutralizohet aciditeti i tepërt i stomakut, duke mbrojtur kështu shtresat e brendshme të tij, lëndimi i të cilave çon në shfaqjen e ulçerës. Kundër temperaturës, disa përbërës të vajit të dafinës luftojnë infeksionet që shkaktojnë kollën, të ftohtin dhe temperaturën. Ky vaj arrin ta ulë atë duke nxitur djersitjen dhe ulur temperaturën e trupit. Kundër insekteve, vaji i dafinës është vdekjeprurës për insekte dhe kafshë të ndryshme. Ky vaj mund të përdoret në solucione të ndryshme kundër insekteve që mësyjnë në hapësirat e brendshme. Qetësues, vaji esencial i dafinës qetëson nervat dhe zbut shqetësimet nervore. Ai është efikas kundër epilepsisë, histerisë, spazmave, ankthit, stresit, depresionit, zemërimit e të tjerë. Miku i stomakut, vaji esencial i dafinës ruan funksionet e stomakut dhe garanton shëndetin e tij, duke e mbrojtur nga infeksionet, aciditeti i tepërt dhe ulçera. Nxit djersitjen, Vaji esencial i dafinës nxit djersitjen dhe lehtëson largimin e toksinave, kripës së tepërt, ujit dhe yndyrnave nga trupi nëpërmjet djersës. Kështu, trupi është më i lehtë dhe më i mbrojtur nga problemet e shkaktuara nga toksinat, kripa dhe uji i tepërt. Tonik i mrekullueshëm, Vaji esencial i dafinës është një tonik i mrekullueshëm që përmirëson metabolizmin, shpërbërjen e ushqimit, përthithjen e ushqyesve nga mëlçia, stomaku dhe zorrët dhe ofron forcë dhe shëndet të mirë. Ky tonik rregullon sekretimin e hormoneve dhe enzimave dhe ushqen sistemin nervor duke u bërë më aktiv dhe më vigjilent. Toniku përmirëson sistemin imunitar dhe mbron organizmin nga infeksionet. This is Club FM 100.4. një me Shrekun brenda meje. Ë? Po luftoj me Shrekun brenda meje. Me Shrekun brenda meje. Jo, Jeri, ti je thjesht uh, Fiona në versionin Ogre. Por je prapë Fiona. Je prapë Fiona. Kështu që bëm si bëm edhe për ditën e sotme, na falni për zërin. Kam kërkuar ndjer, ndjesë yeah. që të hënën, kështu që. Kam përshtypjen që je okay. Faleminderit. Je shumë okay. Ka ka gra për shembull që kanë ti s'e ke normalisht, po e ke kur ke grip. Ka gra që kanë zë më të thellë. Ëh. Mhm. Dhe shumë prej tyre e kanë shumë të dashur. E vërtetë. Si është puna e zërit, ha? Mm. Meqë jemi në radio, ne flasim uh, vazhdimisht për zërat, po Më bëri përshtypje diçka, edhe do ta përmend këtu edhe pse ë uh, ky nuk është publicitet apo çfarë. Sezon dekor, kam përshtypjen që dyqani që ka mm -hmm, ka ta, gjithë këtë. Ëh. Mm -hmm. Ka bërë një spot të ri dhe kanë zërin e Tinka Kurtit. Ah, po, e dëgjova dje atë. Që bën gjithë mhm. diferencën, mm -hmm. mendoj unë, se mund të marrësh këdo për shembull një jo emër, ëh, mm -hmm. edhe ta lexojë. Ndoshta edhe me një ritëm më të shpejtë, ku di unë se çfarë. Por bën gjithë ndryshimin. Është e vërtetë. Në zgjedhjen e një zëri të cilin njerëzit e njohin shumë mirë. Të dashur, e kanë me kujtesë, e kanë sepse zëri mbart kaq shumë brenda vetes, gjë që injorohet shumë shpesh në marketing në mhm. Shqipëri e në prodhime të kësaj natyre. Eh, zëri është kështu, një në anglisht e thonë afterthought. Jo mendim, po një pas mendim. Domethënë kur të na shkojë mendja te zëri do do merremi me atë. Jo për të gjithë, po për shumë nga ata që mhm. punojnë. Po kur ti zgjedh një zë të duhur, e nxjerr e nxjerr në një komplet edhe më pëlqeu ajo, nuk e di. Edhe mua më pëlqeu. Mhm. Shumë. Kështu që edhe zëri yt Jeri, megjithëse i trashur, ka kujtesë këtu, njerëzit e kanë dëgjuar kaq e kaq vjet, kështu që. Atëherë kam një fitues për të dhënë. Në fakt është Rovena, e para që më ka thënë kënga e ditës, i mbaron numri me 148 Dy bileta shkojnë edhe për Rovenën. Bravo Rovena. Ka pasur mesazhe të shumta për censurën e Altinit, por më kanë thënë sërish gjuhet. Ai shkollaj që ka antropolog, ciceron, jo, jo, jo, piktor, jo, jo. më kanë thënë etnograf, vëzhgues, poet, por jo. Po, shiko, okay, do ja vëmë, do jo do nuk do ja vëmë një ndihmë, mm -hmm. të mhm. premtoj se mm -hmm. nuk mhm. dua që të fus duar tek censura në atë sens. Po do do ja vetëm që, që t'u japë një orientim njerëzve se si ndoshta ë uh, mund të ishte. Vini re këto profesionet e tjera, edhe gjërat e tjera që thuhen. Për shembull, e dëgjo mirë? Mm -hmm. Ai nuk ishte një antropolog, por sigurohej që në ekspeditë të ishte një i tillë. Nuk ishte as dhe as shkrimtar i mirë. Përmendet fjala ekspeditë. Këtë thashë edhe unë dje në fakt. Dhe kam përshtypjen që aty. Sepse gjithmonë prandaj. por uh, përmendet fjala ekspeditë, mm -hmm. antropolog, ekspeditë, shkrimtar. shkrimtar. Dakord, po këtu pastaj Ciceroni është në muze, është mm, në një ta, një situatë tjetër, nuk ka Ciceron të ekspeditës, mendoj. Mm -hmm. Kjo mund t'ju ndihmojë vetëm për t'ju futur në lagjen ku jemi, po themi me profesionet. Altini ju ka ndihmuar duke thënë që është një profesion tjetër pra, ose ose një Çfarë ta quajmë, ë? Një lloj profesioni është apo një lloj thirrje? Një lloj thirrje, po. Një lloj thirrje që njerëzit kanë. Ëh. Mhm. Mhm. Është më më shumë thirrje. Për shembull, kur dikush është poet, nuk quhet tamam profesion. Po. Por që nuk dyshohet që po. edhe ai është një identitet apo jo. Edhe ky është një lloj profesioni në vetvete. Sigurisht. Mm -hmm. Mund të jetë. Po, mund të jetë. Po le të themi nuk është aq i zakonshëm sa elektricisti. Normal. Apo ekonomisti. Mirë, duke i uruar secilit prej jush Gëzuar festën e pavarësisë Zonja e zotërinj e mbyllim këtu Dhe bëhëm një të mirë me njëri tjetrin Jo vetëm sot, po çdo ditë Po, jo vetëm sot, kur ka flamur mm. Po çdo ditë Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit Ciao, ciao Kalofshi bukur